nova perspectivo por nuclea energio. Dum la lastae du iartcentoi crescis en exterordinara maniero la besono de energio por la uso de la homaro. Ligno, carbo, gaso cae petrolo montrigas ne plu taugai solvoi por tiu besono, ien pro la malpurigo de la atmosfero, cae la crescante minatsoi alla climato, ien pro la baldaua estingigio de tiui materialoi. Oni do sercias aliaen, tiel nomaten, purain manieroin producti energion. En la tuta mondo pliigias investoi en tecnologio relate la venton eola energio, la sunan lumon, la mar cae la river torentoin. En la dudecae arcento, principe pro la el trovoi de Albert Einstein, oni comensis antau vidi la productadon de energio per changioi en la nucleoi de atomoi. La nucleoi de iui chemiai elementoi, exemple uranio, plutono, torio, liveras la eblezon transformi mason en energion. Dion esprimas la conata formulo E egalas al mo co du. Oni do comences producti energion pere de la manipulado de atom nucleoi. Por tio oni uses la technicon de nuclea fisio, ciam oni dividas nucleon en du au plia in particloin. Comence oni uses tion por producti bomboin bedaurinde. Sed post la iaro 1950 oni comences per tio producti energion ancau por patsei celoi. Gi estas considerata kiel relative pli pura maniero producti energion. Tamen, gi ancora o malpurigas la medion kai produktas atoman radioaktivan rubajon. Pri la malavantagioi la tuta mondo sias, la accidento en Chernobyl kai Fukushima estis suffice eloquentai. Nun tempe, dec procento e la tuta electro usata en la mondo devenas de atom nucleai usinoi. En decembro 2022, usonei sciencistoi annonces gravan progressum en la esploroi pri atomnuclea energio. Ci foie, ili uses ne la technicon de fissio, sed de fusio. Unua foie, ili successis per citiu technico producti en laboratorio pli da energio ol ili usis por la reaccio. Temas pri la inversa processo, Oni cun metas du malpesain atom nucleoen de hidrogeno, exemple, por crei uno pli pesan, heliumon, cae ancao tiu fusio productas energion. Tiu fenomeno jam estas conata des ciencistoi de iom da tempo gi ocasas interne de steloi, kiel ni asuno. Gis nun, oni ne successis ripeti la fenomenon en laboratorio, en perspectivo de estonta practica usado fare de la homaro. Por multae scienzistoi, gi estas la energio de la estontezo. Gi ne liveras carbon dioxidon, producta strema multe da radioactiva rubajo, cae versaine ne al portas riscoin de accidentoi. Por producti atoman fusion, oni devas varmigi la nucleoin gis cent milionoi da celsiai gradoi, cae tion oni faras per la sera radiado au per magnetai campoi compreneble tiu nova scienza atingo estas ancora limigita al laboratoria experimentado. Oni ancora besonas multa in iaro in da evoluigo, gis di farigios industrie practice usebla por la homaro. Tamen, gi malfermas belan perspectivon relate la productadon de pura energio Por Nia Mundo.